بسم الله الرحمن الرحیم درس آه، درس بعدی اضرب الخبری انواع خبر اضراب خبر الأمثلة كتب معاوية إلى أحد أماله فقال معاوية نوشت برای یکی از آه راست میگی اول قاعده رو بخونیم بعدش امثله رو القواعد قاعدة سيضيفون الكتاب للمخاطب ثلاث حالات للمخاطب اینجا نوشته مخاطب اجتماعی نوشته للمخاطب مخاطب سه حالت داره ان يكون خالي الذهن من الحكم مال شما هم مخاطب نوشته یا مخاطب مخاطب مخاطب میگه سه حالت داره ها بله ان یکون خالی الذهن من الحکم حالت اولش اینه که خالی و ذهن باشه از اون حکم از اون چیزی که شما بهش میگی ذهنش خالی باشه نه اونو قبول داشته باشه نه اونو رد بکنه نه در مورد شکی داشته باشه خالی و ذهن باشه و فی هذه الحال یلقا الیه الخبر خالیا من ادوات التأکید در این حالت یعنی زمانی که خالی و ذهن باشه خبر القا میشه بش در حالی که از ادات تاکید خالی باشه بدون تأکید خبر بهش گفته میشه و یسمه هذا الضرب من الخبر ابتدائيا این نوع از خبر رو میگن ابتدایی با ان یکون مترددا فی الحکم طالبا ان یصل الى اليقین فی معرفته حالت دوم مخاطب اینه که در حکم متردد باشه شک داشته باشه و بخواد که به یقین برسه و فی هذه الحالی در این حالت این یعنی زمانی که مخاطر متردد باشه یحسن توکیده له لیتمکن من نفسه زیباست که کلام براش بشه با تأکید بیان بشه و یسمى هذا الضرب طلبیا این نوع چه نامیده میشه اولی ابتدایی و این نوع طلبی نامیده میشه ها ان یکون منکرن له حالت بعدیش اینه که منکر اون باشه حالت بعدیش اینه که منکر اون حکم باشه و فی هذه الحالی آره وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا در این حالت که مخاطب منکر اون حکمه واجب است که خبر با یک تأکید یا بیشتر با توجه به حالت انکارش تأکید بشه انکارش قوی بود تأکید بیشتر باشه انکارش ضعیفتر بود تأکید کمتر باشه و یسمى هذا ضرب ضرب انکاریا این از خبر چی نامیده میشه انکاری نامیده میشه پس با توجه به حال مخاطب باید خبر القا بشه قاعده سی و چی میگه؟ میگه لتوکید الخبری ادوات کثیرتون برای حالا که گفت آقا اگر طرف منکر بود باید تاکید بشه الان داره میگه که خب ما با چه چیزای تاکید میکنیم ها میگه برای توکید کردن خبر ادوات زیادی وجود داره منها از جمله نه ان القسم لام الابتدا نونا التوکید مانند نه، و احرف تنبیه حرف های تنبیه الا و حروف الزائدتی اینا میاد و قد و اما الشرطیه حالا بیایید در خود بحث الامثله نامی چیه؟ ها؟ ها؟ الامثله كتب معاوية إلى أحد أماله فقال معاوية حضرت معاویه میگه نامه ای نوشت برای یکی از چیاش کارگزارانش فقال بهش گفت لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاستا واحدتا شایسته ما نیست یا شایسته نیست برای ما که با مردم به یک سیاست برخورد داشته باشیم لا نلین جمیعا فیمرح الناس فی المعصیه نباید که همه ما نرم باشیم تا مردم در گناه شوق داشته باشند به سمتش برند ولا نشتد جميعا فنحمل الناس المهالك و همه ما سختگیر نباشیم شدید نباشیم تا مردم رو به هلاکت بیاندازیم ولیکن تکونو انت لشدتی والغلظه تو بر تندی و سختی باش و اکونو انا و والرحمه من بر مهربانی و نرمی خب در این مثال هنوز بریم جلوتر مثال بعدی رو هم بخوریم قال ابو تمام ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في دهره وهو عالم ولو كانت الأرزاق تجري على, الج... على الحجى إذا من من جهلهن البهائم هلكنا إذا من جهلهن البهائم میگه شخص زندگی خوبی داره در حالی که جاهله و شخص دیگر کمال است زندگی تنگی داره در حالی که عالم است اگر چنانچه روزی ها بر مبنای عقل تقسیم میشد باید حیوانات به خاطر جهلشون هلاک میشدند ها شروع فهمیدید دیگه خب آره در این امثله ای که خوندیم موقعی که ما دقت کنیم میبینیم که ادات تأکیدی وجود نداره متوجه شدید؟ اینهایی که درشون تأکید وجود نداره اینا رو میگن چی؟ ابتدایی این نوع خبر رو میگن چی؟ ابتدایی ولی این با توجه به حال کیه؟ مخاطبه موقعی که گوینده اومده این سخن رو بیان کرده مخاطبش خالی و ذهن بوده چی بوده؟ حالا بیایید در گروه بعدی دقت کنید قال الله تعالی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا خوب اگر در این گروه مثال بعدی رو هم میخونیم قال السري الرفاء إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه میگه زمانی که قسمتی از بنا خراب شد از این که باقیش خراب بشه مردم در امان نیستند اینجا با تأکید اومده ان البناء اذا من حد جانبه لم یعمن الناس ان ینهد باقیه در قبلی هم قد یعلم الله المعوقین به تحقیق که الله متعال منافقین رو از میان شما میداند با قد با چی اومده با تأکید اومده قد داره چیکار میکنه بله این قاعده نیست قد در فعل مزاری با من خلیل است تقلیل میبره و خب نه اون از اون جهته ولی برای تأکید دیگه دقت داشته باشید دقت داشته باشید این نوع رو میگن نوع چی؟ طلبی چرا؟ چون اینجا متردده چیه؟ بله و آوکین چی به دوستان ترجمه جان؟ و آوکین چی میشه معوقین یعنی منافقین اونایی که برای جنگ نمیرند اما در گروه های بعد در امثله گروه بعدی دقت بفرمایید قال ابو العباس الصفاح لأعملن اللينا حتی لا ينفع الا شده حتما به نرمی برخورد میکنم تا زمانی که ببینم دیگه جز شدت چیز دیگه نفع نمیده ولو اکرمن الخاصة ما امنتهم على العامتی خواص رو اکرام خواهم کرد تا مادامی که اونا رو بر عوام امین بدانم ولا اغمدن سیفی حتی یصل له الحق و شمشیرم رو حتما در غلاف میگذارم تا زمانی که حق اون رو بکشد ولا اعطین حتی لا ارى للعطیه موضعا و خواهم داد و خواهم بخشید تا زمانی که ببینم دیگه برای بخشش جایی نمونده ببینید اینجا دو تا تأکید اومده یکی لام تأکید نه، یکی نون تأکید لأکرمن لأغمدن لأعطین مثال بعدی رو برای این دو تاکید دقت بفرمایید برای مثال انکاریش قال الله تعالی لتبلون فی اموالکم و انفسکم هم لام تاکید و هم نون تاکید حتما شما آزموده میشوید در اموال و انفستان و مثال بعدی رو دقت بفرمایید والله انی اخو همته به خدا من صاحب همتم انسان داره چی هستم همتی که می رود به سمت مجد و خسه نمی شود من دارای همتی هستم که به سمت مجد بالا می رود خسه اینجا هم حرف قسم اومده واللهی بعدش لام هم اومده بله انکار میکنه یعنی من یعنی یعنی گوینده میدونه که اینجا اون مخاطر به این چیز اعتقادی نداره فکر میکنه که این کار انجام نمیگیره به این خاطر خداوند میگه لتبلون فی اموالکم و انفسکم من شما آزمایش میشوید پس در گروه آخری مخاطب منکر حکمه در این حالت کلام باید چی بشه باید با تاکید بیاد در حالت طلبی شایسته بود که تاکید بشه ولی در حالت انکار واجب بود که خبر با یک تاکید یا با بیشتر بیاد همچنان که میبینیم اینجا تاکیدای زیادی میاد نه هم لام لام تاکیده و هم نون نون تاکیده یا مثال بعدی واف که حرف قسمه انه هم همچنین و لامی که روی اخو اومده همه اینا از ادواته چیه؟ تأکید دیدید؟ پس یه قسمی که بهش میگن ابتدایی قسمی که بهش میگن طلبی و قسمی که بهش میگن چی؟ انکاری این قسم بهش میگن انکاری یعنی دو مثال اول جزو ابتدایی بودند سه و چار جزو طلبی و پنج و شیش و هفت انکاری بارک الله لكم